Сега ќе продолжиме со Евангелието според Јован. Не На самиот почеток би сакал да, да поставам едно прашање. Како би одговорили на следново прашање? Дали Исус го избрал Јуда Искариот за негов ученик, како што тоа го направил со останатите? Од каде знаеме тоа? Дека е така? Од, од каде знаеме тоа? Дека е така? Замислите, 13 глави од Евангелието по Јован се зад нас, започната е 14-тата. Замислите сега да има едно екс, екстерно, така се викаш, <laughs> тестирање Замислете да дојде некој и да ви постави прашање од Евангелието според Јован. И врз база на вашиот одговор да не тестира мене и Борче колку добро сме ве научиле од Евангелието според Јован. Значи, како од пушка одговоривте не, дека Јуда не бил избран од Исуса да биде негов ученик. Е, сега ќе ви оставам недела дена, значи до следната сабота, ако даде Господ живот и здравие. Рок може да користите секакви помагала, книги, интернет, списанија, телефонски разговори со други лица за кои што мислите дека знаат. До следната сабота да потврдите, врз основа на што го темелите тоа знаење, дека Јуда не бил избран од Исуса за негов ученик. Ке видите дека прашањето е многу интересно. А сега ние ке продолжиме понатаму. Застанавме кај шестиот стих од 14 глава навлеговме на некој начин во Христовиот последен говор, упатен до своите ученици пред распнувањето, пред апсењето и пред Гециманија. Значи, тоа се случува во горната соба, четврток на вечер. Сето тоа се случува во времето на последната вечера во времето на последната пасхална вечера и од 14-та глава започнува еден говор кој што завршува таму и со 16-та, значи долг, поприлично долг, библиски кажено. кој што вреди да биде проучен во поголеми детали. Непознатиот стих од 14 глава, кој што долго време го знаевме на памет, Јас сум патот, вистината и животот. Никој не дојде кај Отецот, освен преку мене. Се секјам дека Една вечер, не секјам точно која, на братот Ковач му беше поставено прашањето дали се, уште во универзална беше тоа, дали се евреите и муслиманите во заблуда, што не веруваат во Исуса. Јас колку што можев, иако не викав премногу гласно, сепак викнав да. Исус рекол, никој не дојде кај Отецот освен преку мене. Не постои пат, не постои друго име под небото, со кое што би можеле да се спасиме. Им вели апостол Петар на еврејските водачи. Понатаму во седмиот стих, бидеќи контекстот на овој одговор е прашањето од Тома. Господи, не знаеме каде одиш и како можеме патот да го знаеме. Много интересно прашање. Ово прашање што го поставил Тома во првиот век, на него не може да одговори ниту НАСА од 21. век. Бидеќи Исус рекол дека ќе отиде некаде да им приготви место Во домот на мојот отец има многу места за живеење. Каде се наоѓа Новиот Ерусалим? Значи, до таму не може ни насада допре. Сушност, прашање дали допрело до месечината. Но ова прашање што го поставил Тома е многу интересно. И се разбира, Исус не го одговорил и не почнал да го одговара со лекции по астрономија. Току се што треба да знаеме е јас сум патот, вестината и животот. Никој не дојде кај Отецот, освен преку мене. Најнеобразованиот, најнеписмениот верник, ако го има Исуса, ќе стигне таму најголемиот научник и астроном, ако го нема Исуса, ќе заврши во Огденото езеро. На оваа земја. И некаде земја. Е сега седмиот, што го најавив, ако ме бевте познавале, ќе го познававте и мојот Отец. Ова е, значи, првиот дел од стихот е една реторика. Ако мене ме познавате, ќе го познавате и мојот Отец. Но сега вториот дел стихот. А од сега го познавате и сте го виделе. Не искам тука да навлезам сега во една дискусија. <laughs> Дали некој го видел отецот? Исус вели учениците, вие сте го виделе. Кого? Отецот. На што мисли? На физички вид? Се разбира, не. Веројатно Филип бил најизненаден од сите останати со оваа изјава и затоа во осмиот стих што му вели. Филип рече, Господи, покажи ни го Отецот и доста ни е. Што можеме да заклучиме за расположението на Филип во тој момент? Изгледа дека ова енигматика била нешто премногу за него. Неговото трпение дошло до крај. Со други зборови, што има сега толку филозофија. Покажи ни го. И доста je. Филип сакал физички, тоа е тоа. Филип сакал физички да го види Бога. Како што би рекле денеска, една слика и једа зборови. Зошто има потреба од зборови? Зошто има потреба од толку беседење? Покажи ни го. Ако физички ни го покажеш, за нас тоа ќе биде доста. Значи, сега Филип, сваќајки дека Христовиот, Христо, Христовиот одговор или неговата изјава од сега го познавате и сте го виделе, не, е, не се однесува на физички, вид, физичка средба и искуства. Посакал токму ваков доказ, физички доказ. Може би нешто слично како што до некаде се случило во Стариот Завет, така? Така? Никој не можел ни во Стариот Завет да види лице на Отецот. Никој не можел да каже дали внатре во таа светлина, во таа шекина постои нешто што може да се види физички. Господ што им рекол на израелците? Никој не може мене да ме види и да остане жив. Меѓутоа, имало некакви приближни манифестации. Пример, самата Шекина била видлива Божија слава. Оно што се случило со Мојсей и Илија, две огнени искуства. Во се тие настани Господ манифестирал некоја своја слава, физичка сензација, може да се рече, иако и тогаш не го виделе него лично, Може би Филип мислил на нешто вакво. Направи и ти некоја ваква сензација, каква што виделе Мојсей и Илија и уште некој во Стариот Завет. Дори и тоа би можело да ни биде доста. Направи некоја вакво чудо. Мегутоа Христос сака да ги насочи нивните мисли на нешто што е подлабоко од површината на нешто што е позначајно од физичката манифестација. Интересно е во следниот одговор кој што мене лично многу ми се допаѓа од 9 стих. Исус му дава физички доказ на Филип. Меѓутоа каков? Му одговори Исус, толку време сум со вас, И зар не си ме познал, Филипе? Много интересни зборови. <laughs> Некој, како еден наш брат, што го познавам, <laughs> некој се наведени од овие зборови на мислење на прифакање на така наречената во историјата савелијанска ерес која што учи дека Отецот, Синот и Светиот Дух се една иста личност. Мегутоа, Исус не сакал тоа да го каже, се разбира. Само врз база на овие зборови не може да се гради некоја таква доктрина, кога постоја толку многу други текстови што се против неја. Па сепак, што сакал да каже Исус? За разлика од нас и повеќето христијани низ вековите, Филип и апостолите го гледале физички Исуса, Божиот син. Зошто тоа физичко искуство, тоа физичко дружење со Исуса, он самиот го поистоветува со познавање на Отецот. Толку време сум со вас, зарем не си ме познал Филипе? Кој ме видел мене, го видел Отецот. Па како ти велиш, покажи ни го Отецот. Видите колку интересни зборови. Зошто, зошто се кажани овие зборови? Видите, Исус не сака сега да не наведе на некое фигуративно толкување на неговите зборови. Филип побрал директен физички доказ и Исус му дава таков доказ. Вели, кој ме видел мене, го видел Отецот. Е сега како? Ако прашаме како е тоа можно, можеме да речеме да, наблюдувајќи го Христа, неговите дела, неговиот карактер, го разбираме или го осознаваме Божиот карактер, карактерот на неговиот Отец. Да видиме што ни кажува апостол Павле на оваа тема. А што ни кажува? Може некој да погоди каде ќе завртиме и ќе прочитаме. Послание на апостол Павле до К. О. Е, па се. Сутрата бука ке знаете. Л. Колосија. Л. Значи, не, не, не Р за оние што не знаат да кажат Р. Л за оние што знаат да кажат Р. Во ово послание имаме еден прекрасен стих. Кој е тој стих? во еден долг текст, уште почнувајќи од првата глава, апостол Павле зборува за Христа. И продолжува и во втората глава. Како? 15 стих. Значи прва глава 15 стих. Така тој е слика, кој е тој? Христос. Тој е слика, некои преводи велат обличие на невидливиот Бог. Образ. Ако некој сака физички да го види Отецот, значи ако сака да види буквално фата, единствениот начин тоа да го доживе е да го види физички кого? Исуса. Сликата го. Кога, кога Бог вели во законот, <laughs> дека со Мојсеја зборувал лице в лице, во чие лице гледал Мојсеј? Во Божиот син. Или кога, се, кога читаме во Стариот Завет, например, дошол Бог во рајот да разговара со Адама и Ева, па тие се исплашиле, се сокриле, не знам, уште кога го чуле неговиот глас, се исплетоа смоквини лисија. Тука, тоа, тука се работи за физичко присуство, физичка појава на оној што е наречен Бог таму. Мегутоа, кој е тој што доаѓал, што разговарал со нив и пред и после падот во грефи? чие лице го гледале, го гледале лицето на Божиот син. Кој ме видел мене, ме видел, го видел Отецот. Многу интересни зборови. Да се вратиме на Јован, 14 глава. Десетиот стих. Не веруваш ли дека јас сум во Отецот? И дека Отецот е во мене? Зборовете што ви ги кажувам од себе не ги зборувам. Уште еднаш оваа мисла, како што читавме порано. Туку од Отецот, кој е секогаш во мене, тој ги врши делата. сега на кој начин е Отецот секогаш во него, <laughs> како е тоа можно? На кој начин е Отецот секогаш во него? Подоцна ќе рече дека и мојот Отец ќе ве возлюби ќе бидете возлюбени и од мојот Отец, 21 стих. И јас ќе го возлюбам и ќе му се објавам сам. Подосно ќе рече, ќе дојдеме и ќе се вселиме во таквиот, 23 стих. Ако некој би љуби, ќе го пази Словото моје, и мојот Отец ќе го возлюби и ќе дојдеме кај него и живеалиште во него ќе направиме. Ќе ги споменем уште еднаш тие стихови кои ќе дојдеме до нив. Че значи, 21 и 23 од истата глава. Како е тоа можно Отецот да живее во некого, не само во Исуса, туку во било кој верник што го возлюбил и Исуса и него самиот. Како е тоа можно? Само преку Светиот Дух. Третото лице на Бога Светиот Дух. Исус вели, тој е тој што ги врши делата. Исус тока потврдува дека делата што тој ги вршел, божествените дела што тој ги вршел, натриродните дела што тој ги вршел, биле делата на Светиот Дух. Исус не ги правил од свој кеф, со својата божествена сила. Верувајте, вели во 11-тиот, верувајте ми дека јас сум во Отецот и Отецот е во мене. Ако ли пак не, тогаш верувајте во мене заради делата. Навистина, зарем е тешко да се поверува во Христовите зборови, ако се било сведок на неговите дела. 12 стих. Внимавате каков предизвик е ова за сите христијани. Вестина, вестина ви велам, кој верува во мене делата што ги вршам јас, и тој ќе ги врши. И поголеми од нив ќе врши. Како е ова можно? Дали е вакво нешто можно? Зашто јас си одам кај својот отец? Каков е овој одговор? Што значи ова? Затоа што јас си одам кај Отец, оно што верува во мене ќе може да врши и поголеми дела од моите. Има врска со Светиот Дух. Он треба да замене кај Отец, за да може да дојде кој? Светиот Дух. А ако Светиот Дух живее во нив, тие ќе прават дури и поголеми дела од Христовите. Во кој смисол треба да се свати ова поголеми? Оставаме за размислување. И што и да посакате од Отецот во моје име, ќе ви го исполнам за да се прослави Отецот во Синот. Што значи тоа? Еден милион долари? <laughs> во протестантски смисол. Ако живее светиот дух во вас, тогаш све што ќе посакате нема да биде ваша желба, туку оно што духот ќе ве потикне да посакате на Божја слава. Па ако тоа бидат и милиони долари, како во случајот со... <laughs> Го заборев името. Дейвид Гейтс ако е тоа за Божија слава, ако е тоа потреба, за он да се прослави во тој момент, а не за да Девид Гейтс стане богат. Тогаш може и тоа да биде. Клучното е дали е, тоа, дали е таа желба од духот или е моја лична независна од Бога. За да се прослави Отецот во Синот, Тоа е суштината, тоа е целта. Ако посакате нешто во моје име, и јас ќе го направам. Што е тоа што обично посакуваме? Што е тоа што досега сме посакувале Исус да ни исполни? Господ да ни исполни во, не, во Христово име. Единственото што треба да се запрашаме е дали тие желби, особено ако не биле исполнети, дали тие желби биле од духот, или од нашите срца. Дали е тоа по Божија волја? Тука ќе паузираме. Значи да го повторам прашањето, врстома на што знаеме и од каде знаеме, и дали е тоа точно, <laughs> дека Јуда не бил избран Искариот од Исуса Христа, како и останатите ученици. До следната сабота на вечер.